كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل نو إسلام na بي نوصي nausia كم شاء الله تبارك وتعالى عباد الله فإن القوة في الدين والقوة في الحق والقوة في الأخذ بالحق والصبر عليه مطلب شرعي بل مطلب إلهي نوع إسلام حقيقة kuwa imara na nguvu katika dini na kusimama kwa ujasiri katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kuishika dini ya Allah kwa nguvu kuishika haki kwa nguvu na kuvumilia na kuwa na subra juu ya haki hili ni katika mambo yanayotakiwa kisheria ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anayapenda bal huwa halul anbiya'i wal mursalin bal hii ndo hali ya manabii wa Allah tabaraka wa taala na mitume wa Allah tabaraka wa taala fathabatu ala alhaq wasad'u bihi kuthibiti na kusimama juu ya haki na kuitangaza haki wasabru alayhi na kusubiri na kuvumilia juu ya haki hili ni katika mambo muhimu sana kwa kila muislamu na kila mtu wa haki kwa zama tulizonazo anatakiwa kuwa imara na kuishika haki kwa nguvu walidhalik na kwa sababu hiyo أمر الله نبيه الله لمؤمرش نبي واكه يحيى عليه الصلاة والسلام فقال له أكم وانبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة ايو يحيى الشيك توراة كونغوف أهل العلم وكسم الكتاب هنا التوراة شيك توراة نما فنديشو na maelekezo na maamrisho ambayo yamo ndani ya Taurati yashike kwa nguvu. Allah anamtaka Yahya alayhi salam aishike haki kwa nguvu na ashike sheria za Allah tabaraka wa taala kwa nguvu. Akamwambia ya Yahya, khudh alkitaba biquwa. Na Yahya hapa ni Yahya ibn Zakaria alayhima afdalus salati wassalam. Allah akamtaka Yahya na hakiwa katika hali ya utoto kwa sababu Allah tabaraka wa taala alimruzuku kuikubali haki akiwa mdogo Allah alimruzuku kuikimbilia haki akiwa mdogo na Allah tabaraka wa taala alimtunuku ufahamu na akampa ufahamu katika haki Allah akamwambia ya Yahya khudhi lkitaba biquwa لكن بيا عباد الله يعني واجه الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى لما اتى نبي لما اتى نبيه موسى على الفمط نبي واك موسى عليه الصلاه والسلام الالواح الالواح ندنياك اكويكا sheria zote na ahkam zote ambazo ni mufassala akamwambia fakhudha biquwa ishike sheria hizi kwa nguvu wakatabna lahu fi alwahi min kulli shay'in maw'idha wa tafsilan likulli shay' fakhudha biquwa Allah anaelezea kunako nabii wake Musa alayhi salatu wassalam kwamba wakatabna lahu fi lalwahi min kulli shay'in mawida tukamwandikia na tukamwekea katika Taurat na katika alwah tukamwekea ufafanuzi wa kila kitu tukampa ndani yake ahkam ambazo ni mufassala katika halali na haramu kisha Allah akamwambia nabii wake fakhudhha biquwa zishike sheria zetu kwa nguvu Allah akamtaka nabii wake Musa alayhi salatu wassalam aishike haki kwa nguvu aishike Taurati na Alwah na yote ambayo yamo ndani yake kuyashika kwa nguvu lakini ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala talaba min bani Israil aliwataka banu Israil waishike haki kwa nguvu na washike kitabu kwa nguvu faqala Allah Allah anasema wa idh akhadna mithaqa bani Israil ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة الله كوانبيا kumbuka tulipowachukulia ahadi banu Israeli na tukanyanyua juu yao mlima kwa ajili ya kuwatisha na kuwahofisha kisha allah akasema khudhu ma atainakum biquwa yashike yale ambayo tumekupeni kwa nguvu yale ambayo tumekuamrisheni kwa nguvu ibadallah ikiwa manabii wa allah na mitume wa allah tabaraka wa taala allah anawataka waishike haki kwa nguvu fama baluna vipi sisi Vipi sisi na zama hizi tulizo nazo, zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yati ala nnasi zamanu alqabidu ala dinihi au almutamassiku bidinihi kalqabidu ala aljamr, zitafika zama kwa watu, mtu ambaye atakuwa ameishika dini yake katika zama hizo ni sawa na mtu ambaye amelishika kaa la moto. ni zama ambazo zinahitaji mtu aliyeshika haki aishike kwa nguvu anayeshika haki alazimiane nayo kwa sababu ni zama ambazo aliyeshika dini ni kama aliyeshika kaa la moto العلامة السعدي عليه رحمة الله أنا سمع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان yaqillu fihi alkhairu wa asbabuhu, zitafika zama kwa watu, kheri kwa watu itakuwa ni ndogo mno wayakthuru fihi sharru wa asbabuhu, na shari na sababu zake zitakuwa ni nyingi. Al-Alama As-Saadi kama ilivyokuja katika Bahjatul Akhyar anaelezea ya kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuelezea zama ambazo kheri itakuwa ni ndogo na sababu zake zitakuwa ni chache, hazionekani kwa watu wengi, lakini shari itakuwa ni nyingi na sababu za shari hizo zitakuwa ni nyingi. Bali akaendelea asema, almutamassiku yaumaidhin bidinihi, atakayeshikamana na dini yake zama hizo, akasema huwa fi halati mashaqqa wa shidda atakuwa katika hali ya mashaka na shida na tabu kahalati lqabidhi ala ljamb kama vile hali ya mtu aliyeshika kaa la moto kwa hiyo inatakiwa nini kwa sababu biquwati almuridhin kwa sababu ya nguvu ya wapinzani ambao watakuwa nao kwa zama hizo Kwa hiyo ibadallah, hizi ndo zama ambazo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema akasema yati satati ala nnas sanawatun khadaat zitakuja kwa watu miaka ambayo imejawa khadaa, miaka ambayo imejaa laghau nyingi na uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yantiku fihi yukadhibu yukadhabu fihi sadiq atakadhibishwa mkweli katika zama hizo wayusadaku fihinna alkadhib na mkweli ataonekana ni mwongo wayukhawanu fihinna alamin ndani ya miaka hiyo mwaminifu ataonekana ni mtu wa khiana wayutamanu fihinna alkhain ama mtu mkhinifu ataonekana ni mwaminifu wayantiqu fihinna arruwaibidha na watatamka katika zama hizo arruwaibidha Ibadallah, zama hizi inahitaji kuishika dini yako kwa nguvu, inahitaji kulazimiana na haki kwa nguvu. Ni zama ambazo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alituambia addu alaiha binawajil ukiishika sunna basi ishike sunna kwa meno gego, meno ya mwisho lazimiana na haki kwa meno kwa meno ya mwisho kwa sababu haki kipindi hicho itakuwa na maadui wengi imezungukwa na misukosuko mingi na mitihani mingi na wapinzani ni wengi na watu wa haki ni wachache ni zama ambazo zimelajawa ulaghai zimejawa tamii zimejaa nifaq zimejaa khadaa kwa hiyo inahitaji muislamu kushikamana na haki kwa nguvu na kuishika haki kwa nguvu fakhudhaha biquwa ay bijiddin wajtihad ishike haki kwa nguvu na, na, na, na ijtihad na bidii ibadallah enyi waja wa allah tabaraka wa taala mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akiwa anatupa njia za kuweza kuimarika katika haki na atupa njia za kuweza kuishika haki kwa nguvu akasema katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim alayhi rahmatullah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن mwenye nguvu المؤمن القوي فقال اهل العلم القوي في ايمانه القوي في علمه القوي في القوي في عمله في عبادته القوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القوي في الدفاع عن الحق واهله muumini mwenye nguvu mwenye nguvu katika imani yake mwenye nguvu katika matendo yake mwenye nguvu katika kuisema haki mwenye nguvu katika kuitetea haki mwenye nguvu katika kupambana na batili mwenye nguvu katika kupambana na watu wa batil khairun huyu ni bora wa afdal na ni bora zaidi mbele ya Allah kidaraja min almumini adhaif kuliko mu'mini ambaye ni dhaif mu'mini mnyonge katika iman dhaif katika kushikamana na haki Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa fi kulli khair na kwa wote hawa kuna kheri kuna kheri kwa sababu wote ni waislamu kisha mtume swalla sallam fatalaba minna akatutaka kwetu sisi tushikamane na mambo haya mawili yatatusaidia katika kuishika haki kwa nguvu akasema mtume swalla sallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz anasema mtume sallallahu ali wasallam ihris ala ma yanfa'uka pupia lile ambalo litakunufaisha jitahidi jitahidi na kimbilia lile ambalo litakusaidia yanfauka fi dinik kuwa na pupa na juhudi katika kuliendea litakalokusaidia katika dini yako yanfauka fi dunyak itakalokunufaisha katika dunia yako yanfauka fi akhiratik itakayokunufaisha katika akhira yako ihris ala ma yanfauka mpupie yule atakayekusaidia katika dini yako sawasa ahlul ilm wanasema ipupie haki na watu wa haki kwa sababu ndo wao pekee watakaoweza kukusaidia na kukunufaisha duniani na akhera ipupie haki na watu wake wapupie wale watakaokusaidia katika dunia na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mpupie na mkimbilie mtu atakayekusaidia katika dini yako, na hii ni dalili ya watu kulazimiana na watu alakhyar, mulazamatu lakhyar, kulazimiana na watu wema, kulazimiana na watu wa kheri, kulazimiana na watu wa haki, kulazimiana na kuwatetea watu wa haki na kushikamana nao, hata kama watakuwa ni wachache, hata kama watakuwa ni duni hata kama watakuwa ni wanyonge, shikamana na hao hao, lakini ndani yake kuna, kuna, kuna, kuna dalili ya kuepuka watu waovu, hata kama watakuwa wana, wana, wana vyeo, wana nafasi, wana nafasi kwako wewe. Kwa sababu gani? Mtume swalla Allah alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka pupia kile ambacho kitakusaidia kitakunufaisha katika dunia yako. Kama ni mtu yule atakayekunufaisha na kukusaidia katika dini yako na dunia yako na akhera yako kisha wasta'in billah ukipupia haki ukashikamana na haki basi Allah muombe Allah msaada muombe Allah msaada katika hilo wakasema ahlulilmi ndani ya hadithi hii kuna mambo mawili yatakayomsaidia mtu wa haki kushikamana na kuthibiti katika haki na mambo hayo mawili tunayahitajia tunahitaji aljiddu walijtihad na tunahitaji alistianatu billah tunahitaji juhudi na kutoa juhudi zetu na kutoa asbabu katika kuitafuta haki na kushikamana na haki lakini wakati huo huo tusisahau ibada tusisahau dua tusisahau kujiweka karibu na Allah na kumwomba Allah msaada Allah tabaraka wa taala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wale waliopambana kwetu sisi wakapambana wakavumilia wakawa na subra wakaishika haki kwa nguvu, lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza kuzifuata njia zetu za kheri za kuwafikisha kwetu sisi. Ibadallah, talibu lhaqi anahitaji mambo mawili: badhlu lasbab kutoa asbabu katika kushikamana na haqi kutoa sababu. haqi inahitaji asbabu. Miongoni mwa sababu za haqi ni kuisoma, kuisoma na kukaa chini, talabul ilm wa maarifatuhu na, kuitafuta ilmu na kuijua haki wa mulazamatu ahlihi na kulazimiana na watu wa haki wa suhbatu ahlihi na kusuhubiana na watu wa haki walfiraru min alashrar na kuwakimbia watu waovu watu wachafu wenye malengo na malengo mabaya na haki Hizi ni katika sababu zitakazokusaidia wewe kushikamana na haki, kwa sababu Mtume swalla Allah asema ihris ala ma yanfa'uka, kisha wasta'in billah. Wakati unafanya bidii za kuitafuta haki na kusoma na kulazimiana na watu wa haki, usijiamini kwa sababu hidaya iko mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Ni wangapi ambao walikuwa na bidii, walikuwa na ilmu, walilazimiana na ulama lakini Allah akawanyima, Allah akawapa mtihani na wakaiacha haki baada ya kuwa wameijua. Kwa hiyo yote mawili yanahitajika. Ya talib alhaq, lazimiana na haya mawili ibadallah. Mazungumzo yetu yanazungumzia ya sahib alhaqi khudhi alhaqa biquwa, ewe mwenye haki ishike haki kwa nguvu, kwa kufanya asbabu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah mambo mawili fanya sababu za kutafuta haki za kusoma haki toa mali zako kwa ajili ya kuitafuta haki tumia umri wako kwa ajili ya kuitafuta haki tumia heshima yako kwa ajili ya kuipigania haki tumia nafasi unayo kwa ajili ya kuitafuta haki lakini pia hapo hapo wasta'in billah muombe Allah msaada anasema Allah tabaraka wa taala wasta'inu bisabri wassala wasta'inu ni kumwomba Allah msaada bisabri wassala badhlu lasbab kutoa asbabu za kisheria za kushikamana na haki ni wangapi tumewaona walitoa asbabu lakini wakaliacha lile la alisti'anatu billah na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara kwa sababu alijua umuhimu wa hili akawa anamuomba Allah thabati anamwomba Allah thabati anamwomba Allah thabati ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dini fayukthiru almuslim wa sahibu alhaqqi min qawlihi kukithirisha muslim na mwenye haki katika kusema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab muislamu akithirishe dua za kuomba thabati kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu yote mawili tunahitajia badhlul asbab wal isti'anatu billah ya sahib al haqqi khudh al haqqa biquwwa ewe mwenye haki ishike haki kwa nguvu كما لفوانبيوة نبيوة الله يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة نكما لفوانبيوة نبيوة الله موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها كما في الله تبارك وتعالى الفوانبيوة بنو إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد يقول العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في نونيته أنا سمع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى katika nunia نساها na أهل العلم ahlul ilmi wamekuwa wakiwaelekeza وكسلفي wa na vijana wa Kiislamu kwa ujumla kunako maneno haya mazito ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala aliyaweka ndani ya kitabu hiki ambacho asilimia kubwa ya kitabu hiki ni rududi kwa watu wa bid'ah, watu waliopinda. Mwisho mwisho katika nasaha zake akaweka abiati hizi ambazo anakunasihi wewe mtu wa sunna, wewe mtu wa haki كلزميانا حقنا كيشيكا كنغوفو فقال عليه رحمة الله يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناسح النعوان كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن سيما رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المريد نجاته ewe mtu ambaye unaitaka unataka kufaulu kwako unatafuta kufaulu katika ulimwengu na mbele ya Allah tabaraka wa taala isma' maqalata nasihin mi'wan sikiliza maneno ya mtu ambaye anakunasihi na anakusaidia katika hiyo haki unayoitafuta katika hiyo kufaulu na kukutafuta kun fi umurika kulliha kuwa katika mambo yako yote mutamassikan bilwahyi la bisakharifi lhadayan uwe ni mwenye kushikamana na wahai maisha yako yote shikamana na wahai wala usishike maneno ambayo ya upumbavu ya upuuzi yaliyopambapambwa na watu achana na maneno ya watu maneno ya batil wewe shikamana na wahai wansuru kitab allah na nusuru kitabu cha allah ewe mtu wa haki katika majukumu ulionayo wansur kitab Allah wassunan allati jaat anil mab'uth bil Qur'an katika baadhi bil Furqan ewe mtu wa haki kinusuru kitabu cha Allah isuru sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimethibiti ambazo zimethibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majukumu ulionayo ewe mtu wa sunna ewe mtu wa haki ni kuinusuru haki na kuwanusuru watu wake ni kuinusuru haki na kuwanusuru watu wake na kupambana na batil na kupambana na watu wa batil kisha akasema wadrib bisayfi alwahyi kull mu'attil ضرب المجاهد فوق كل بنان anasema wahmil wadrib bisayfi alwahi natumia upanga wa wahai kumpiga wadrib bisayfi alwahi fauka umpige kwa upanga wa wahai eh, anasema fauka kulli mujahidin fauka kulli banan tumia upanga wa wahai kumpiga kila mtu wa batil wahmil ham bi'azmi as hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghaira jabahi anasema wahmil na ubebe wahai biazmi sidiki ubeba wahai kwa azma ya kweli ubebe wahai ibebe haki kwa azma ya kweli hamlata mukhlisin ubebaji wa mtu mwenye ikhlas ukiishika haki ishike kwa ikhlas ibebe kwa mtu kama mtu mwenye ikhlas lakini kisha akasema mutajarridin lillahi ghaira jabani ukiwa wewe ni mwenye kujiweka karibu na Allah na kujitenga na watu wa batil na kujiweka karibu kwa Allah na kujiweka pekee kwa Allah tabaraka wa taala wala usiwe ni mwenye kuogopa ghaira jabani usiwe ni mwoga wala usiwe ni mwenye kuogopa wathbut bisabrika tahta alwiyati alhuda fa idha usibta fa fi ridha arrahman kisha akasema wathbut thibiti kwa subra yako kwa kufanya subra na uvumilivu chini ya bendera za haki usitetereke usiyumbe thibiti chini ya bendera za haki lakini faidha ushibta iwapo utapata mitihani ukiwa katika haki usitetereke fafi ridha rrahman hayo yote yanafanyika ukiwa wewe wamridhisha Allah tabaraka wa taala kisha akasema waj'al kitab Allah wasunana allati thabatat عن عن نبيك والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان kisha fanya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimethibiti zifanye kuwa ni silaha yako Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akwambia fanya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam silahaka thumma sih bijanan kuwa ni silaha yako kisha tangaza, ongea, ongea, toa sauti, sema kwa mdomo wako, watangazie watu. Unawatangazia nini? man dha yubarizu falyuqaddimu nafsahu wa man au man yusabiq yabdu fil maidan. Waambie wazi, ukiwa wewe umeshika sunna una wahai una sunna za mtume swalla sallam ndo silaha yako watangazie nani anaweza kupambana ailete nafsi yake katika mapambano ya haki nani anaweza kupambana na haki mimi nipambane naye kwa silaha ya wahai na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam au man yusabiqu yabdu fil maidani au nani ana, anaweza kushindana ajitokeze katika uwanja usiwe mwoga mtu wa haki anakuwa hivyo maadamu una haki una kitabu Allah una sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimethibiti usiogope kuitangaza haki yoyote atakayejitokeza silaha unayo kisha akasema wasda bima qala ar-rasul wala takhaf min qillati al-ansari wal-a'wani tangaza weka wazi yale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam wala usiogope usiogope nini min qillati al-ansari wal a'wan ule uchache wa wasaidizi wa wenye kukunusuru watakao kuhami usiogope na hilo weka wazi fallahu nasiru dinihi wa kitabihi والله kafin abdahu بامان allah tabaraka وتعالى ndo ndio mwenye kunusuru dini yake na ndio mwenye kunusuru kitabu chake na allah ndiye mwenye kumtosheleza mja wake kwa amani allah ndiye atakayekutosheleza maadamu na wahai wala usiogope kuitangaza haki na yote atakayejitokeza mbele yako katika watu wa batil usiogope kupambana naye kwa sababu silaha unayo lakini utambue kwamba allah yuko pamoja na wewe kisha akasema la takhsha min kaidi aladui wa makrihim fakitaluhum bilkidhbi walbuhtani usiogope vitimbi vya maadui usiogope min makri min kaidi aladui wa makrihim usiogope vitimbi na mikakati ya mibaya ya maadui kwa nini ibn qayyim rahimahullah ta'ala asema fakitaluhum bilkidhbi walbuhtan kwani mapambano yao ni ya uongo na ni ya kudanganyana hawawezi kufikia yale unayokusudia kisha akasema fajunudu atba'i rasuli malaikun kwa sababu jeshi la wafuasi wa mitume ni malaika jeshi la wapiganaji wa Allah na mtume wake ni malaika wa Allah tabarak wa taala wa junuduhum faasakiru shaitani, ama jeshi lao ni kambi ya shaitani ni wapiganaji wa shaitani kwa hiyo hawawezi kufaulu ndugu waislamu haya maneno ni maneno muhimu kwa zama tulizonazo kwa mtu wa haki kuishika haki na kuweza kushika haki kwa nguvu na kujiliwaza kwa ayati ulizosoma na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu muda wowote unaweza ukaiaga dunia. Kwa hiyo jitahidi kuthibiti katika haki mpaka maisha yako yote kama Allah alivyotuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقم الصلاه